Sura 28 Al-Qasas Kazivanje Meka 88 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog Tasim تحسين ميم تلك آيات الكتاب المبين Ovo su ajeti knjige jasne. Natlu alejka min nebai Musa wa Fir'auna bil haqqi li qavmi yu'minun. Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musau i Faraonu, onako kako je bilo, i to za one ljude koji vjeruju. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke bio izdijelio. Jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao. Doista je smutljivac bio. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين A mi smo htjeli da one koji su na zemlji tlačeni, milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo. ونمكن نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون I da im na zemlji vlast darujemo, a da Faraonu i Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive baš ono zbog čega su od njih strahovali. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين i mi nadahnu smo Musaovu majku. Doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj. Mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين I nađoše ga faraonovi ljudi da im postane dušmanin i jad. Zaista su Faraon i Haman i vojske njihove uvijek griješili. وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نت نتخذه ولدا وهم لا يشعرون I žena Faraonova reče, on će biti radost i meni i tebi. Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti. A oni ništa ne predosjetiše. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين I srce Musaove majke ostade prazno, umalo ga ne prokaza. Da mi srce njeno nismo učvrstili i vjernicom je učinili. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون I ona reče sestri njegovoj, idi za njim. I ona ga ugleda iz daleka, a oni nisu bili ništa primijetili. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون A mi smo mu već bili zabranili dojilje, pa ona reče, hoćete li da vam ja pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti? فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثر أكثرهم لا يعلمون I vrati smo ga majici njegovoj da se raduje i da ne tuguje i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito, ali većina njih ne zna.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 jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda, i Musa ga udari šakom i usmrti. Ovo je šeitanov posao, uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi. Kala رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم Gospodaru moj, reče onda, ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti mi. i on mu oprosti. on u istinu prašta i on je milostiv. Kala rabbi bima an'amta alajja falan akuna zahiran lil muđrimin. Gospodaru moj, reče, tako mi blagodati koju se mi ukazao, Više nikada nevjernicima neću biti od pomoći. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين I Musa u gradu osvanu prestrašen, očekujući šta će biti, kad ga onaj isti od jučer pozva ponovo u pomoć.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 O Musa, zar ćeš ubiti i mene, kao što si jučer ubio čovjeka? Ti hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš da miriš. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتي يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين I jedan čovjek s kraja grada dotrča. O Musa, reče, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi, ja sam ti zbilja iskren savjetnik. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين I Musa iziđe iz grada, ustrašen, iščekujući šta će se desiti. Gospodaru moj, reče, spasi me naroda koji ne vjeruje. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل I kad se uputi prema Medjenu, on reče, gospodar moj će mi pokazati pravi put. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون يتقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير A kad stiže do vode Medijenske, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije žene koje su je od vode odbijale. Šta vi radite? upita on. Mi ne napajamo dok čobani ne odu, odgovoriše one, a otac nam je veoma star. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče, Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين I jedna od njih dvije dođe mu poslije, idući stidljivo, i reče, Otac moj te zove da te nagradi zato što si nam stoku napojio. i kad mu on dođe i kaza mu šta je doživio, on reče, ne strahuj, spasio si se naroda koji ne vjeruje. Qalat ihdahuma ja abatista dirgu inna manista. استأجرت القوي الأمين O, oče moj, reče jedna od njih, uzmi ga u najam, najbolje da unajmiš snažna i pouzdana.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 A ako deset napuniš, bit će dobra volja tvoja, a ja ne želim da te na to silim. Ti ćeš vidjeti ako Bog da, da sam dobar. Kale zalika bejni wa bejnak. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Neka bude tako između mene i tebe, reče Musa.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 Pričekajte, reče čeljadi svojoj. Vidio sam vatru, možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti ili zapaljenu glavnju da se ogrijete. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين A kad dođe do vatre, nekoga zovnu s desne strane doline, iz stabla, u blagoslovljenom kraju. O Musa, ja sam Allah, gospodar svjetova. وَأَنْ أَلْكِ عَصَاكْ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين baci štab svoj. I kad vidje da se poput hitre zmije kreće, on uzmače i ne vrati se.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 To su dva dokaza od gospodara tvoga faraonu i glavešinama njegovim. Oni su zaista narod raskalašeni. Kala rabbi inni kateltu minhum نفسا فأخاف أن يقتلون Gospodaru moj, reče, ja sam ubio jednog njihovog čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju. وأخي هارون هو يفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون A moj brat Harun je riječitiji od mene, pa pošalji sa mnom i njega kao pomoćnika da potvrđuje riječi moje, jer se bojim da me ne nazovu lašcem. Kale se šuddu adudaka bi ahika wa nađa'alu lakuma sultana fala jasiluna ilajkuma. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون Pomoći ćemo te bratom tvojim, reče on, i obojici ćemo vlast dati, pa vam se oni neće usuditi prići. S našim znamenjima vas dvojica i oni koji vas budu slijedili postaćete pobjednici. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين I kada i Musa donese naše jasne dokaze, oni povikaše – Ovo je samo smišljena čarolija. Nismo čuli da se ovako nešto dešavalo u doba predaka naših. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون Gospodar moj dobro zna onoga koji donosi uputstvo od njega, reče Musa, onoga koji će na kraju pobjediti, a ne vjernici, doista neće uspjeti. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين O velikaši, reče Faraon, ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene, a ti, o Hamane, peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu bogu, jer ja mislim da je on zaista lažac. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون a on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova ponijeli na zemlji i mislili su da nam neće biti vraćeni. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Pa mi dohvatismo i njega i vojske njegove i u more ih bacismo. Pogledaj kako su skončali nevjernici. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru, a na sudnjem danu niko im neće pomoći. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين i poprati smo ih prokletstvom na ovome svijetu, a na onome svijetu bit će od svakog dobra udaljeni. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ I mi smo Musa u knjigu dali, nakon što smo drevne narode uništili, da bude svjetlo ljudima i uputstvo i milost da bi sebi došli. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ti nisi bio na zapadnoj strani kada smo Musa u poslanstvo povjerili, a nisi bio ni njegov savremenik. Walakinna anša'na kurunan fatatavala وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكنا كنا مرسلين Mi smo mnoge narode podigli i oni su dugo živjeli. A ti nisi boravio među stanovnicima Medjena da im kazuješ riječi naše, nego ti mi o njima kazujemo vijesti. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون Ti nisi bio pored brda kad smo Musa pozvali. ali mi smo te poslali kao milost gospodara tvoga, da opominješ ljude kojima prije tebe nije došao niko ko bi ih opomenuo, da bi se opametili. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين I da ne reknu kad ih kazna stigne zbog onoga što su počinili. Gospodaru naš, zašto nam nisi poslao poslanika, pa da dokaze tvoje slijedimo i vjernici budemo? فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون A kad im dolazi istina od nas, oni govore. Zašto mu nije dato onako isto kao što je dato Musau? A zar oni još davno nisu porekli ono što je Musau dato? Oni govore, dvije čarolije jedna drugu podržava i govore, mi ni u jednu ne vjerujemo. فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين Reci, pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje nego ove dvije na pravi put upućuje. Nju bih slijedio, ako istinu govorite. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين Pa ako ti se ne odazovu, onda zna i da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون A mi objavljujemo sve riječ po riječ, da bi razmislili. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Oni kojima smo dali knjigu prije Kur'ana, vjeruju u nju. واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين A kad im se kazuje, govore. Mi vjerujemo u nju. On je istina od gospodara našeg. Mi smo i prije bili muslimani. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Oni će dobiti dvostruku nagradu za to što trpe i što lijepim zlo uzvraćaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين A kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu, nama naša dijela, a vama vaša dijela, mir vama. Mi ne želimo društvo neukih. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allaha yahdi man وهو أعلم بالمهتدين Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš uputiti. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravim putem poći. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون Oni govore, ako s tobom budemo pravi put slijedili, bit ćemo brzo iz rodnog kraja protjerani. Zar im mi ne pružamo priliku da borave u svetom i sigurnom mjestu gdje se, kao naš dar, slivaju plodovi svakovrsni. Međutim, većina njih ne zna. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين A koliko smo mi sejla i gradova uništili čiji su stanovnici u životu objesni bili, eno domova njihovih, malo ko poslije njih navrati u njih, nama su ostali. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون A gospodar tvoj nikada nije naselja uništavao dok u njihov glavni grad poslanika ne bi poslao koji im je dokaze naše kazivao. I mi smo samo onda naselje uništavali kad su stanovnici njihovi nasilnici bili. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى Sve što vam je darovano samo su naslade i ukrasi u životu na ovome svijetu, a ono što je u Allaha bolje je i trajno je. Zašto se ne opametite? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين Kako može biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obećali i koju će dobiti? I onaj kome smo dali da se naslađuje u životu na ovom svijetu, a koji će poslije na onome svijetu u vatru ubačen biti. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون A na dan, kad ih on pozove i upita, gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? قال الذين حق حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا ايانا يعبدون Reći će oni na kojima će se riječ obistiniti. Gospodaru naš, ove što smo na stramputicu naveli, naveli smo zato što smo i sami na stramputici bili. Mi ih se pred tobom odričemo. oni se nama nisu klanjali. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون Pozovite božanstva vaša, reći će im se, pa će ih oni pozivati, ali im se ona neće odazvati i patnju će doživjeti i zažalit će što na pravom putu nisu bili. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين A na dan, kad ih on pozove i upita, šta ste poslanicima odgovorili? فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون Toga dana oni neće znati šta će odgovoriti, pa ni jedan drugog neće ništa pitati. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين a onaj koji se bude pokajao i koji bude vjerovao i koji bude dobra dijela činio on će postići šta je želio. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان الله وتعالى عما يشركون Gospodar tvoj stvara šta hoće i on odabira. Oni nemaju pravo birati. Hvaljen neka je Allah i vrlo visoko iznad onih koje s njim izjednačuju. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Gospodar tvoj zna ono što srca njihova kriju i ono što oni iskazuju. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون On je Allah, drugog Boga osim njega nema. Njemu neka je hvala i na ovome i na onome svijetu. Samo On sudi i njemu ćete se vratiti. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء Afala tasma'un. Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno, do sudnjega dana, koji Bog bi vam, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne čujete? قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتي ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno, do sudnjega dana, koji Bog bi vam, osim Allaha noć dao da u njoj odpočinete. Zar ne vidite? ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Iz milosti svoje on vam je dao noć i dan, da se u njoj odmarate, a da iz dobara njegovih privrećujete i da zahvalni budete. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون A na dan kad ih on pozove i upita, gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Iz svakog naroda dovešćemo svjedoka i reći, dajte svoj dokaz. I oni će saznati da je Bog jedino Allah, a neće im biti onih koje su izmišljali. Inna Karuna kana min qawmi Musa faba'a alaihim واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni. Govorili su mu ljudi iz naroda njegova. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio i ne čini nered po zemlji jer Allah ne voli one koji nered čine. قال انما اوتيته على علم عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim, govorio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili? A zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju. Ah, da je i nama ono što je dato Karunu, govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu. On je uistinu presretan. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقى يلقاها إلا الصابرون Teško vama, govorili su učeni. Onome koji vjeruje i čini dobra dijela, bolje je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين I mi smo i njega i dvorac njegovu zemlju utjerali I nikoga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, ani sam sebi nije mogao pomoći. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ A oni koji su ranije priželjkivali da su na njegovu mjestu stadoše govoriti, Zar ne vidite da Allah daje obilje onome od robova svojih kome On hoće, a i da uskraćuje? Da nam Allah nije milost svoju ukazao i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti? تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje čeka sretan kraj. من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئه السيئات إلا ما كانوا يعملون Onaj ko učini dobro dijelo dobit će desetostruko nagradu za njega, a onaj ko uradi zlo, pa oni koji budu zlo radili, bit će tačno prema zasluzi kažnjeni. Inna allazi farada alajka l'Qur'ana la radduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa هو في ضلال مبين Onaj koji ti objavljuje Kur'an sigurno će te vratiti na onaj svijet. Reci, gospodar moj dobro zna ko je na pravome putu i ko je u očitoj zabludi. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فلا تكونن ظهيرا للكافرين Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost gospodara tvoga. Zato nikako ne budi nevjernicima saučesnik. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi, kada ti se objave. I pozivaj gospodaru svome, i nikako ne budi od onih koji druge njemu smatraju ravnim. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم الحكم وإليه ترجعون I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom Bogu. Nema Boga osim njega. Sve će, osim njega, propasti. On će suditi i njemu ćete se povratiti.